pa more, more, more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Bago ang lahat, nais ko munang bumati ng isang magandang hapon sa inyo, Popoy at Tony. Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Angeli, 29 years old from Taguig City. Sa kwentong ibabahagi ko sa inyo, Inaasahan ko ng marami ang maiinis at huhusga sa akin. Pero tanggap ko na ano paman ang sabihin ng iba. Nagmahal lang naman kasi ako sa maling tao, sa maling pagkakataon. I had a relationship with a married man, si Tyrone. Nakilala ko siya dahil nasa isang circle of friends lang naman kami – nang main love kami sa isa't isa, ay dalawang buwan na lamang ay kakasal na siya sa ibang babae. At dahil mahal na mahal ko siya, ay pumayag akong maging pangalawa sa buhay niya. Kahit masakit, kahit mahirap, ay tinanggap ko, wag lang siyang mawala sa akin. Popoy at Tony, ramdam kong ako ang mas mahal ni Tyrone Buntis kasi noon ang girlfriend niya at kailangan nilang magpakasal. Sa pagsasama nilang yon, palagi silang nagtatalo. At syempre, ako ang tagasalo kay Tyrone. Ako ang nagbibigay sa kanya ng pagmamahal na hindi maibigay ng buo ng asawa niya. Tagal naman ni Tyrone. Nasaan na kaya yun? Siya na to. Han, nasan ka na? Naku, Han. Hindi ako makakarating ngayon. Eh. Ha? Bakit? Hindi ako makaalis dito sa bahay. Eh, alam mo na. <sighs> Ganun ba? Mm, sige, next time na lang. Sorry, Han, pero you look good today. Bagay pala sa'yo yung dress na binigay ko, ano? Ha? Nasaan ka ba? Nasa bahay nga. Eh, paano mo nalaman yung suot ko? Han, ano naman eh? Akala ko ba hindi ka makakapunta? Sus, ako pa. Kailan ba kita hindi sinibot? Ikaw talaga. Palagi mo nalang akong ginugulat. Hmm, I miss you, Han. I miss you too, Han. Ay, oo nga pala. May regalo ako sa'yo. Regalo? Para saan naman? Wala lang. Nga ito. Hmm. Buksan mo na. damit na naman? <laughs> hindi ko rin alam kung bakit puro damit ang binibigay ko sa'yo eh. Di ba ba nagustuhan? Nako ba naman, lahat ng binibigay mo sa akin na-appreciate ko. Feeling ko nga, kuha-kuha mo na yung mga taste ko eh. Eh, syempre, gusto kong alamin lahat ng gusto mo para maibigay ko yun sa'yo. <laughs> Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Tsaka, baka mamaya makahalata si Erika dahil panay ang gastos mo. Hindi ko nga alam kung paano mo na itatago yung mga binibigay mo sa akin eh. Huwag mo nang alalahanin yun. Sabi ko nga sa'yo, ako ang bahala sa lahat basta manatili ka lang sa tabi ko. Paano kung malaman niya yung tukol sa ating dalawa? Sigurado ako na maghihiwalay kayo tapos ilalayo sa iyo yung mga anak mo. Kilala ko si Erika. Kung ano man ang problema sa amin, nilalabas niya sa sitwasyon yung mga bata. Saka hindi naman ako nagkukulang sa kanila bilang isang kamay. Lahat naman ang kailangan ng mga anak ko, napoprovide ko. Eh baka isipin niya na magiging bad influence ka sa mga bata. Siyempre alam mo na. May may kabit ka. Shh! Huwag mong sabihin yan. Ikaw ang mahal ko kaya hindi kita tinuturing na kabit. At alam din yun ni Erika na hindi ko na siya mahal. Nagsasama lang kami para sa mga bata. Tsaka may balak na kami maghiwalay. Pero kabit pa rin ako, Tyrone. Kasi kung hindi, bakit patago pa rin tayo nagkikita, di ba? Bakit hindi mo ako magawa ipakilala sa pamilya mo? <sighs> Kasi ayokong mapunta ang galit nilang lahat sa'yo. Wala kang kasalanan, ako ang lumapit sa'yo. At gusto ko, kapag naipakilala na kita sa kanila, tapos na ang lahat sa amin ni Erika para maging malaya talaga tayong dalawa. Pero... Tama na yan. Masyado ka nag-aalala eh. Di ba nga ang sabi ko sa'yo, basta manatili ka lang sa tabi ko at mahalin ako ng totoo. Ako ang bahala sa lahat. Hindi kita pababayaan. Pangako ko yan sa'yo. Paano naman yung mga bata? Sigurado ako na kung sakaling maghiwalay na nga kayo ni Erika, hindi nila ako matatanggap. Kasi Tyrone, kahit baligtarin mo man ang mundo, ako ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya ninyo. Kung mahal nila ako, mamahalin din nila ang taong mahal ko. At ito pa, paano mo naman nalaman na hindi ka nila matatanggap? Kasi kabit ka. <sighs> I doubt it. I'm sure na magugustuhan ka nila. Mamahalin ka ng mga anak ko kasi mabait ka at mapagmahal. Kaya nga kita minahal, di ba? Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Basta maghintay ka lang ha. Aayusin ko lang ang lahat tapos kapag okay na, magpapakasal tayong dalawa. <laughs> Pakakasalan mo ako? Oo naman. I know that you're the one for me, Angeline. Nagsimula man tayo sa mali pero hindi naman ibig sabihin nun na wala na tayong chance para gawing tama ang mga susunod na gagawin natin. Kaya umiti ka na nga dyan at mag-relax. Araw natin to. Dapat masaya lang, ha? <laughs> Sige na nga. I love you so much. I love you too. Paglalaban kita sa lahat. Pangako ko yan sa'yo. Popoy at Tony matagal nang nababanggit sa akin ni Tyrone na nagbabalak na silang maghiwalay ni Erica pagkatapos ng anim na taong pagsasama. Hindi raw naman kasi sila magkasundo kaya ano pang sense kung magsasama pa sila. Doon ay nabuhayan ako ng loob alam kong kapag naayos na ang lahat, magagawa na akong pakasalan ni Tyrone. Mula sa pagiging mistress, magiging original wife na ako. Kaya naman kahit nahihirapan na ako sa pagtatago naming dalawa, ay nagtiis na lang ako. Sabi nga nila, good things come to those who wait. Lumipas ang mga taon. Hindi ako nagsawang mahalin si Tyrone at hanggang sa mga oras na yon ay hawak-hawak ko pa rin ang pangakong binitiwan niya sa akin. Na hindi rin magtatagal ay magkakasama na rin kaming dalawa. Han, anong... <laughs> Ay! Hmm. <laughs> Han! Bakit ang sayo may hata ngayon? Anong meron? Anal na kami ni Erika. Ito na yung grant letter, oh. Ta- talaga? oh, ito. Hmm. Hiwalay na talaga kami ni Erika. Malayo na tayong dalawa. <laughs> hmm. Pwede na tayo magpakasal. Pakasalan mo ba talaga ako? Oo naman. Bakit hindi? Mahal na mahal natin ang isa't isa. At ngayon maayos na ang lahat, pwede na natin gawin ang mga gusto natin. Kahit ano. Thank you, Han. Thank you so much. Hindi. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo dahil kahit mahirap, hindi ka sumuko. Naghintay ka at minahal mo pa rin ako. Paano yung mga anak mo? Eh, hindi nila basta matatanggap to. Han, magtiwala ka lang. Minsan ko na sa iyo pinatunayan na kaya kong gawin ng anuman para maging masaya tayo. At kilala ko ang mga anak ko. Sina mama. Kung sino ang mahal ko, mahal na rin nila. Wala kang dapat ikabahala, okay? Okay. Mm. Han, sigurado ka na dito? Oo naman. Ilang buwan din naman ang hinintayin natin para may pakilala na kita sa kanila kaya sigurado ako magiging maayos din ang lahat. Paano kung hindi? Ayan ka na naman. Manghuhula ka ba, ha? <laughs> Han, relax ka lang ha. Ako ang bahala, okay? Okay. Si mama lang nandito. Susunod yung mga kapatid ko mamaya. Mabait ba mama mo? Oo naman. Magkakasundo kayo nun. Sandali, tatawagin ko lang ha. <sighs> Tulungan niyo ko, Diyos ko. Parang gusto na yatang lumabas ng puso ko sa sobrang kaba. <sighs> Kaya ko to. Magiging okay din ang lahat. Huwag kang kabahan, Angeli. <sighs> Matagal mo tong hinintay. Sino ka? Uh, Magandang hapon po. Tinatanong ko kung sino ka. Hindi ko sinabing bumati ka. Angeli po. Girlfriend po ni Tyrone. Ah. Maganda ka. Kaya pala. Po? Kaya pala. Tama. Ah, Nandiyan na pala. Hinahanap kita sa taas. Wala ka dun eh. Mm-hmm. May narinig kasi akong may pumasok kaya pumunta ako dito sa sala. At mo nga pala ma si Angeli, girlfriend ko. Anjali, ang mama ko. Nagkakilala na kaming dalawa kanina. Bakit mo siya dinala dito, Tyrone? May family dinner ho tayo, di ba? So, naisip ko, ito na yung magandang pagkakataon para makilala ninyo ang girlfriend ko. Family dinner, anak. <laughs> ang ibig sabihin nun, miyembro lang ng pamilya ang pwede. Ay, ah. ma, magiging parte na rin ng pamilya natin si Angelie. Mas maganda kung ngayon pa lang, eh, makilala niyo na siya. Fine. Ano pa nga bang magagawa ko eh, andyan na siya. Ah, pasensya na po kung hindi po kami nakapagsabi ni Tyrone na sasama po ko ngayon. Ah, that's okay, Angeli. Sana lang mahanap mo ang lugar mo sa pamilya namin. Oh, by the way, Tyrone, ah, nakapag-usap na ba kayo ni Erica tungkol sa mga bata? Ah, uh, opo ma. Bale, sa akin yung mga bata kapag weekend. Okay naman sa kanila, walang problema. <laughs> I doubt it. Sigurado ako magiging malaking trauma ito sa mga anak nyo. Hindi ko naman kasi maintindihan kung bakit kailangan nyo maghiwalay. Bagay na bagay kayo at si Erika ang gusto kong makas... Ma, ma hindi naman mo tama na dito pa natin pag-usapan ang bagay na yan. May bisita ko ako. Okay. Pupunta lang ako sa kusina para i-check yung mga kakainin mamaya. Han, are you okay? Han, pwede kayang umalis na lang ako. Okay lang naman eh. Hihintayin na lang kita somewhere. Ano pang pinagsasabi mo? Sinama kita dito tapos aalis ka. Pakiramdam ko kasi hindi ako welcome dito eh. Baka mamaya, ayaw din ng mga kapatid mo na makasama ako. hindi yun. Ganyan lang si mama sa una. Tinetest ka lang niya kung hanggang saan ka. Kaya natin to. Sabi ko na nga ba, hindi niya ako matatanggap. Sana hindi na lang ako sumama. Huwag mong sabihin yan. Iba, sabi natin, walang sukuhan. First step pa lang to. Huwag kang panghinaan ng loob. Pero kasi... Mahal mo ako, di ba? Oo naman. Alam mong sobra kitang mahal kahit na sa una pa lang, mali na to. Kaya itatama natin ang lahat, di ba? Kung hindi man magiging okay, ang mahalaga yung yun tayo. Na kahit ano pa man ang mangyari, magkasama pa rin tayong dalawa. Tama ako, di ba? Oo. Bastahan, walang susuko. Kahit ano pa man ang pagsubok, kakayanin natin yun. But for now, let's enjoy the dinner, okay? Sige, para sa'yo gagawin ko to. Popoy at Tony, alam ko naman na wala ako sa lugar para magreklamo dahil sa nagsimula kami ni Tyrone sa mali. Sa paningin ng mga taong nasa mundo niya, isa lang akong kabit na ako ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay ng asawa niya pero sinubukan ko namang mabago yon. Hindi ako nawalan ng pag-asa na darating din ang panahon na matututunan din nila akong tanggapin. Kayo po pala yan. Pasok po kayo. Nasaan si Tyrone? Nasa trabaho pa po. Nasa trabaho pa rin? Alas 5 ng hapon ang labas nun ah. Mag-aalas 7 na ng gabi, wala pa rin siya? Bakit? Hindi ko po alam eh. Bakit hindi mo tawagan? Dapat hindi ka pumapahing na ginagabi si Tyrone. Baka mamaya kung ano-ano nang ginagawa nun. <sighs> Kilala ko ang anak kong yun, mahilig sa mga babae. May tiwala po ako kay Tyrone. Alam ko pong hindi niya ako magagawang lokohin. Talaga lang ha? Ah. Alam mo naman ang ginawa niya kay Erica, di ba? Hindi porket binahay ka ng lalaki, mahal ka na niya. Mahal po niya ako kaya may tiwala po ako sa kanya. Okay, fine. Kahit ano namang sabihin ko, eh, hindi mo pa rin hihiwalayan ang anak ko. Binago mo yung ayos ng bahay? Uh, um, opo. Wala po kasi akong magawa kaya nag-ayos na lang po ako at naglinis ng kaunti. Ah, hindi ko alam nakatulong ka na pala ngayon. <laughs> anyway, hindi ko gusto ang ayos mo. Mas maganda yung ginawang pag-aayos ni Erika. So if I were you, ibalik mo na lang sa dati. Ganon din ang gusto ni Tyrone. Um, pero si Tyrone naman po yung nagsabi sa akin na okay lang daw po kung baguhin ko yung ayos ng bahay. Total naman, dito na po ako nakatira. <laughs> Talaga? Ay, ano bang pinakain mo sa anak ko? Ho? Nagtataka lang ako. Imagine, nagawa niyang ipagpalit ang pamilya niya para sa'yo. Matagal ko nang alam na may kinalolokohang iba si Tyrone. At hindi ko lang inexpect na magagawa niyang hiwalayan si Erica para sa isang katulad mo. Mahal ko po ang anak ninyo. At kahit ano pa man po ang mangyari, ipaglalaban ko siya. Talaga? Kahit nasabihin ko sa'yo na kahit kailan, hindi kita magugustuhan para sa anak ko? Alam ko pong mahalaga po kayo sa buhay ni Tyrone at kahit ano pong gawin ko, hindi ko po magagawang palitan ang papel niyo sa kanya. Pero papatunayan ko po sa inyo na karapat dapat akong maging parte ng pamilya ninyo. Parte? <laughs> At talagang pinangarap mo pa yan, ha? Iha, hindi ka magiging parte ng pamilya ko dahil una, ikaw ang sumira sa pamilya ng anak ko. Okay naman sila ni Erika eh. Mahal nila ang isa't isa pero nang dumating ka sa buhay ni Tyrone, nagbago ang lahat. Babae din ako, Angeli. Alam ko kung anong nararamdaman ni Erika kaya hindi kita magagawang tanggapin sa buhay namin. Pero kung talagang makapal ang mukha mo, <laughs> o sige, ikaw ang bahala. Aalis na ako. Babe, okay ka lang ba? Oo naman. Tumawag pala sa akin si mama. Pumunta daw siya dito kasi akala niya nakauwi na ako. Pumunta nga siya dito at kinausap niya ako. Ano namang pag-usapan niya? Sinabi lang naman niya sa akin na kahit kailan hindi niya ako matatanggap. Na kahit anong gawin ko, mananatili explain mo sa mama mo, di ba? Sinabi mo sa kanya na may karapatan ako sa buhay mo dahil hiwalay na kayo ng dati mong asawa. Please, Angeli. Pagod ako. Huwag muna nating pag-usapan yan. <laughs> ano? Huwag pag-usapan? Oo, nanay mo siya pero kinakasama mo ko at nasaktan ako sa sinabi niya. Hindi mo man lang ba ako ipagtatanggol, ha? <sighs> Kahit anumang sabihin ko kay mama o kung kanino man sa pamilya ko, hindi nila makakalimutan yung pagkakamaling nagawa ko. So sinasabi mo na pagkakamali ako? Hindi naman sa ganun, pero intindihin mo naman. Nagsimula tayo sa maling relasyon kaya mahihirapan silang tanggapin tayo. Tsaka si mama, ganyan lang talaga yung magsalita, walang preno. <laughs> Ganun na lang yun? Wala kang ibang sasabihin sa kanya para kahit kaunti, magbagong tingin niya sa akin? Wala rin mangyayari, Angeli. Mapapagod lang tayo. Hindi mo pa naman sinusubukan eh. Ang hinihiling ko lang sa'yo, ipagtanggol mo naman ako. Huwag ka manahimik na lang sa isang sulok katahayaan na pagsalitaan ako ng masasakit na salita. Eh anong gusto mong gawin ko? Kalabayan ko mismo ang nanay ko ha? Hindi yun ang pinupunto ko dito. Ang gusto ko lang yung maramdaman ko na may kakampi ako sa sitwasyon na to. Oo, aaminin ko. Kahit anong gawin kong paglilinis sa pangalan ko sa kanila, kabit pa rin ang tingin nila sa akin. Pero sana naman, Tyrone, patunayan mo sa kanila na ako na ngayon ang mahal mo. Popoy at Tony, pakiramdam ko na mga oras na yun ay nag-iisa lang ako. Walang kakampi na kahit ang taong inaasahan kong makakasama ko sa sitwasyon na ito ay hindi ko man lang maramdaman. Sa tuwing nakikita kasi ni Tyrone na sinusungitan o pinaparinggan ako ng nanay at ng mga kapatid niya, ay wala lang siyang reaksyon. Ni minsan ay hindi niya ako nagawang ipagtanggol sa kanila. Ang hirap lang dahil mag-isa ko itong hinaharap na kung tutusin, dapat ay magkaramay kaming dalawa. Hashtag Dear MOR Kabit Ay, yun lang ang nasabi ko. Kasi nung una, mm. first part ng storya. Oh. Okay, alam ni ano, alam ni ni babae kung anong pinapasok niya eto na dito siya nabibilang doon sa sinasabi natin kanina, 'di ba? Merong mm. kabit in good faith. Pero ito, ito yung maliwanag pa sa sikat ng araw, maliwanag pa sa buwan, okay? Na talagang pumasok ka bilang pangalawa. Pumasok dahil sa nagmamahal. Eksena. Dahil, dahil sa nagmamahal. Yun ang sabi niya eh. palaging excuse, okay, mm. na nag, uh, ah, nag ano nga, nagmamahal. Actually, hindi, hindi mahal ko siya. Mahal ko siya eh Ganon ang pag-explain ka, karami karaniwan ano sa mga lang bayan. natin ha, um, mm. himayin lang natin, bakit siya naging kabit? Okay, sila rin kasi, di ba, nagkataon itong lalaki, merong ibang girlfriend, ah, at... Uh, nasa isang circle of friends. Oo, nabuntis yung girlfriend, mm. kaya pinakasalan. Okay. okay. Alam mo, doon pa lang eh. Doon oh. pa lang, una pa lang nagkamali na, no? Mm-hmm. Pero sumigi ka pa rin, ano? Yeah, actually, alam mo, uh, ah, kung nandito nga si Yasmin, galit na galit si Yasmin sa mga ganyan. Kasi sa umpisa pa lang eh. <laughs> hindi yung niya, umpisa pa lang, nagtaksil, ikaw yung mm. pinagtaksilan mm. kung tutuusin, di ba? Dahil nabuntis ikaw daw yung, yung mahal. Dahil oo, nabu- ikaw ang mahal, pero iba yung nabuntis niya. Mm-hmm pero sumigi ka pa rin do sa relationship, pinakasalan. Oh. At isa pa, yun naman lalaki, alam mo dito talaga, hindi ako naniniwala na pag meron kang nabuntis, mm. meron kang naaksidente na okay, hindi ka pahanda, at hindi ka, you marry for the right reasons. Yeah. O, hindi dahil sa Nabuntis. Nabuntis at hmm. kailangan mong pangatawanan. Kasi hindi ka pa nga desidido eh. Yeah, masyado na matandang ano yan, masyado na matandang kaugalian. Oo na, pagka meron kang nadisgrasya, mm. o eh sige na. Panagutan. Tuloy-tuloy mo na, di ba? Oh. Bakit ka ba nagpapakasal? Nagpapakasal ka because you love the person. Mm. Mahal mo at gusto mong makasama siya ng habang buhay. Not because meron kang kailangang panagutan sa kanya. Oh, hindi obligasyon yun. Oo. Kaya mm. doon ako, medyo nalungkot ako doon sa part na yon. Sabi ko, ayan, yung kadalasan yung ibang mga kabataan din, yung mga magulang na nakikinig sa atin, di ba? Uh. Pag merong nagkaganyan, pinapakasal. Kailangan, panagutan. To mm. save face. Kasi ganyan naman ang mga oh, yung, yung, Pilipino eh. Oo, yung ating... Uh, Iligtas sa kahihiyan. Oo, yung, yung ginagalawan natin mm. na ano, yung paligid natin, yung mga sasabihin ng ibang uh. tao. Iniisip natin palagi yung sasabihin ng ibang tao. Actually, oo, yun yun eh. Mas uh, kinoconsider natin yung sasabihin nila kesa sa mga mga mangyayari sa mga buhay-buhay natin. Oo, kasi it's a lifetime commitment, mm. 'di ba? Alam mo naman eh, madaling pumasok sa isang relasyon, ang hirap lumabas pag ayaw mo na. Yeah. Na mahal ang magpakasal kaysa mahal, magpaanal. Correct. O, yun. Hmm. Tapos, eto, pangalawang ano, eksena, okay na, di ba? Nagkahiwalay na, hindi daw nagkasundo, tuloy pa rin ang kanilang relasyon. Aha. Um, ang, ang question ko lang ngayon, mm. bakit hindi pa rin siya na-annul na yung marriage, di ba? Okay. Annulled na yung marriage bakit hindi pa rin siya mapakasalan nitong lalaki? Alam mo, ang hindi nabanggit dito ni uh, Angeli, baka nabisto rin eh, kahit papaano, mm-hmm. na nandyan na si uh, Angeli all along. Mm-hmm. 'Di ba? Na habang uh, nandun, feeling mo yaan. Feeling ko 'yun 'yun. Kaya yun siya talaga yung pinagbibintangan or pwede rin naman na oo nga hindi siya ang uh, pinagbibinta, hindi siya naging uh, other woman. Sabi natin na iligtas siya ron pero uh, siya pa rin yung uh, dahilan. pumalit eh. Siya yung dahilan kung bakit nagkahiwalay. Kung bakit nagpursige ang isang uh, Tyrone para maghiwalay na lang sila mag-asawa. Wala kang ibang uh, pipiliin. Pero siguro ha kung uh, tumagal pa yan ng siguro mga tatlong taon bago mo inilabas itong uh, bago ka lumabas kasama si uh, Tyrone in the open, 'di ba? Ah uh, siguro iba ang naging sitwasyon pero kung masyado naging mabilis, pagkaanal, ito na, pinapakilala mo na agad sa pamilya mo, baka doon nagkaroon talaga ng diferensya. Eh. Kung talagang mahal niya si uh, ano, si Angeli, hmm. itong mm. si Tyrone, nung nagkaroon na siya ng pagkakataon para If, itama ang oh. lahat ng mali, 'di ba? Di sana ginawa na niya agad. Mm-hmm. Wala nang ano dahil sa gusto ba niyang magustuhan pa ng pamilya niya gusto pa niyang maayos yung ano, gusto pang magustuhan ng nanay niya. Yung nanay mm. niya medyo atribida ha. Anong medyo? Atribida talaga. <laughs> medyo maldita ha. Oh. 'Di ba? Nangingialam talaga ng bonggang-bongga. Hindi meron kasi mga ganyan, meron mga family members na mas mahirap makamove on kaysa mm-hmm. doon sa mga taong involved. Oh, kasi syempre ang simpatya nila mm. nandoon sa asawa. Sa mas matagal nila nakasama. Na mm. Okay, so yun na nga, kung talagang mahal niya itong si Tyrone, kung talagang mahal niya si Angeli, dapat pinakasalanan niya no nagkaroon siya ng pagkaka pagkakataon. Eh, or, eh, anong ginawa niya? Ibinahay lang niya. Mm. or, uh, yun nga, bukod sa ibinabahay mo, ginaganon na magulang mo. Oo. Ng kapatid mo, ano binabastos. Ba naman, ano ba naman yung ipagtanggol, ipagtanggol. mo? Mm. Dahil hindi mo na nga siya na ipagtanggol sa mahabang panahon. Mm. Okay? Hindi mo na siya napanindigan. Ngayon, meron ka ng pagkakataon, libre ka na para panindigan siya. Hindi mo pa rin magawa. Mm. Baka naman ano, baka naman uh, hinahayaan ni Tyrone na makapag-adjust si ah, Angeli ano? sa sa mga magulang. Baka ganun talaga mag-usap. Alam mo, yung... no. <laughs> alam mo, mahirap sa ganyan. Baka pag, ano yan, parang, alam mo yung parang bulkan, di ba? Nag-iipon. Nag-iipon hmm. ng sama ng loob. Pag sumabog na yan, kasi ang bait ni Angeli eh. Biglang bubulwak. Oo. Oh, minsan, hindi sumagot. kahit ganun na yung trato sa kanya ng magulang. Aha. Napakasakit na ng mga salita na naririnig niya. Napaka-sarcastic. Mm. Oh, eh parang pag yan sumabog, ewan ko lang sa inyo. Nako. <laughs> Kan, saan ba ibinahay kasi? Baka naman itong si Tyrone, ibinahay niya doon sa bahay <laughs> din ng, ng, asawa. Magu- ng ano? magulang ano? niya. <laughs> Ay, kasama pala. Oo, oh, kasama. Hindi, parang nakaseparate, <laughs> nakaaniwalay naman sila. Di ba? Yeah. Oh, o, ito muna mga reaksyon. Okay, sabi ni Jason Noval, yung mga kabit ngayon, magpapatay ng radyo, guilty. Ito, sabi naman ni Mark Astorias, hashtag Dear MOR Kabit, wala kang karapatang masaktan. Ginusto mo yan eh. Ang kapal na mukha mo, kung magagalit ka pa, eh kabit ka na nga. Oh, Umigigil si uh, Mark. Ha? Sabi naman ni Belia Fernandez, hashtag Dear kabit, tao din ang mga kabit. May puso na sasaktan. Minsan may mga bagay na kahit ayaw mong gawin, pero nagagawa mo dahil sa pagmamahal. Walang perfect sa mundo. Yeah. Ito yung sinasabi nila ang pag-ibig mm. na talaga namang nakakabobo. Mm-hmm. ba? Diba? Nakakawala ng ano to eh. Ng, ha? Uh, ano? Hahamakin ang lahat. Oo, masunod ka lamang. Mm. ba? Diba? talagang hindi na natin naisi yung yung mali, pilit na itinatama, 'di ba? Yung Saan tama. Saan nakasulat 'yun? Ganun. Alamat ng ibong adar na nga <laughs> kaya walang kahit gaano ka pakatalino. Ah. O, pagka ginamit mo talaga yung nagmamahal ka na dahilan, wala na. Jan Palisbo, hashtag Dear MOR Kabit, Angeli, huwag ka na mag-expect ng ah, mataas pa ang tingin nila sa'yo dahil maraming ah, nasaktan at naapakan sa pagmamahalan ninyo. Kaya kailangan talagang tiisin kung ano ang treatment nila nila sa iyo. Dapat talaga maging handa sa pangyayari at ipakita na karapat dapat ka sa family nila. Kailangan pa bang uh, ganyan, katulad niyan ha? Uh, kailangan pa ba talaga na makuha mo ang simpatya ng uh, pamilya nila? Mm-hmm. Uh, an- Alam mo hindi ko naman kung ako kung ako naman na nasa parte nitong si mm. ano si si Angeli, hindi na it's, hindi na siguro importante, 'di ba? Kung uh, kung masaya naman silang dalawa nitong si Tyrone. Si Tyrone, mm. hindi na importante kung maging maging super friends pa ba kayo nung pamilya niya kasi accepted, nandun na yon Ikaw mm. yung sisisihin. Ikaw talaga, ano, hindi naman kailangan maging super mega close na close kayo. Pero at least, civil kayo sa isa't isa. Nakapag-usap lang Nakapag-usap na maayos. Nakapag-usap kayo ng maayos. Mm. Di ba? Yung walang bastusan, walang sarcasm. Oh, pero kapag ka ganito ang uh, mga pangyayari nga na talagang halos uh, kada magkikita ang kapatid, tsaka yung uh, nanay, mm. abay, ginaganyan, ginaganyan ka. Uh, Sobrang uh, pagmamaliit pa, eh. Pa, paano nga naman yung uh, gagawin mo rin, di ba? Oh. Pagbibigyan mo pa ba? Actually, Actually, uh, sa tingin ko nga, kaya nga si Angeli uh, ah, nananahimik na lang, di na lang sumasagot. Okay na ako, nakuha ko na si Tyrone eh. Oh, okay Ayan. Pero, na siya. Okay na ako. Ah, kung ganoon ha, ah, okay mm-hmm, na ako. Mm-hmm, nakuha mm-hmm. ko na si mm-hmm. Tyrone. Kahit ano pang uh, sabihin niyo, magkasama na kaming dalawa. At uh, hindi na kami pwedeng uh, habulin. Ayan, mm-hmm. di na kami pwedeng uh, i-demanda dahil uh, meron ng uh, legal separation mm-hmm. na eh, nangyari. Eh bakit kasi madalas pumunta doon yung nanay? Yun pa nga ang isa. Baka naman humihingi ng pagkain eh. Wala silang ano, sibuyas, kamatis, ganyan. Bakulang lang na sibuyas sa kamatis. Ganyan pa maririnig mo. Pupunta siya doon talagang para ano. Hindi, meron para... talagang ganyan ano. Ibig sabihin, meron talagang susugurin ka para lang paringgan ka, para lang saktan ka mm-hmm. to uh, push you away. Mm-hmm. Ayan, palabas ng uh, sipain ka, palabas ng uh, pamilya na gagawin ng lahat. mm mm-hmm. ma- masyonggal ka lamang. Uy, sumama ka ha sa ating mainit na usapan dito sa hashtag Dear MOR Kabit. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy. That's my Guwa Popoy. At ako naman, si Tony. Dear MOR, Popoy at Tony nagpatuloy ang hindi magandang pakikitungo sa akin ng mama ni Tyrone sa tuwing dadalawin niya ang anak sa bahay namin. Kulang na lang ay isampal niya sa mukha ko na kahit pakasalan ako ni Tyrone ay hinding-hindi magbabago ang tingin nilang lahat sa akin. Han? Han, sorry na. Kahapon mo pa ako hindi pinapansin eh hindi ko naman sinasadya na pagtaasan ka ng boses. Pagod lang ako nun tapos nagtalo pa tayong dalawa. Hindi naman yung pagtaas ng boses mo ikinasama ng loob ko eh. Pakiramdam ko kasi, hindi mo ko kayang ipagtanggol. Na hinahayaan mo lang akong tapak-tapakan ng iba. Hindi yan totoo. Alam mo yun. Ayoko lang kasi na kami ni Mama na magkaroon ng sama ng loob. Matanda na siya kaya dapat intindihin na lang natin. Nasaktan lang kasi talaga ako sa sinabi niya tapos pakiramdam ko. Ako lang mag-isang humaharap ng sitwasyon to think na dapat tayong dalawa to. Nandito lang ako. Huwag mong kakalimutan yan. Hindi lang talaga tayo nagkaintindi ang dalawa kahapon. <sighs> Naiintindihan ko nararamdaman mo. O bakit hindi mo ko kaya ipagtanggol sa kanila? Hindi naman sa ganun. Ayoko lang kasing biglayin silang lahat eh. Hindi madaling gawin yun lalo na kay Erika sila nasanay. Alam mo naman na ah, magiging ganito kahirap ang sitwasyon natin, di ba? Oo nga, pero iparamdam mo naman sa akin na kasama kita. Na mahal mo rin ako. Ang gusto ko patunayan mo sa kanila na worth it ako. Alam ko naman na kahit kailan hindi ko mapapalitan yung pwesto ni Erika eh, kasi siya yung nauna. At alam ko rin na akong dahilan kung bakit nasira ang lahat pero ako yung pinili mo, Tyrone. I know. And I'm sorry kung nararamdaman mo yan. Pero kaya natin to. Walang susuko nga, di ba? Tahan na. Sige, ganito na lang. Kakausapin ko bukas si mama tungkol dun sa nangyari. At makikiusap ako na pakitunguhan ka na mabuti. Ha? Okay na ba yon? Gagawin mo yon? Oo. Kesa naman sa umiyak ka ng ganyan. Alam mo naman, ayoko nakikita kang umiyak. Kasi kapag nasasaktan ka, sasaktan din ako. Liga rito. Yakapin na lang kita na mahigpit para mawala yung nararamdaman mo. <laughs> mahal na mahal na mahal kita. Papatunayan ko yun sa lahat ng tao. Basta ang gusto ko, tibayan mo ang loob mo sa mga pwede pang mangyari. Makakaasa ba ako sa'yo? Sige. Alam mo naman na basta para sa'yo, gagawin kong lahat eh. Sa tingin mo, Han, ito na yung oras para magpakasal tayong dalawa. Ma- magpapakasal? Oo. Kapag pinakasalan mo ako, baka bumait na silang lahat sa akin. Kasi asawa mo na ako. Wala naman ang problema, di ba? Matagal na kayong hiwalay ni Erika. Alam naman na ng mga anak mo. Ano pang hinihintay natin? Yung tamang panahon para gawin yan at sa tingin ko, hindi ba ito yun? Masyado pang magulo. P- pero malay mo, yun ang maging solusyon, di ba? Tsaka may balak naman tayong dalawa eh. Sabi mo nga nun, kapag naanal na kayo ni Erika, magpapakasal tayo. It's been a year. Gusto ko na rin bumuo ng pamilya kasama ka. Maniwala ka sa akin. Hindi pa ito yung tamang oras. Magiging magulo lang ang lahat. Ilang taon bang dapat hintayin natin para magpakasal? O baka naman ayaw mo na akong pakasalan kaya ganyan ang mga sinasabi mo. Angeline naman. Bakit? Hindi ba totoo? Dati kung makapagplano ka, parang bukas na yung kasal. Tapos ngayon may pagkakataon na. Saka naman parang ayaw mo na. Hindi naman sa ayaw ko na. Sa tingin ko lang kasi kapag ginawa natin yun, mas lalo lang lalala yung sitwasyon. Saka Angeli, isipin naman natin yung mga anak ko. Ang gusto ko kasi, matanggap nila ng buong buo yung relasyon natin at masanay sila na ikaw ang kasama ko. Ang imposible naman kasi nang iniisip mo eh. Posible yun, magtiwala ka lang. Ano pa bang magagawa ko? Let's wait for the perfect time. Saka magkasama naman tayo dito sa bahay. Pumili lang pala ang gusto mo, di... <laughs> Tara, gawa na tayo. <laughs> Hindi yon. Ang gusto ko bago tayo magkaanak, kasal na tayo. Yung sigurado na. Sigurado naman tayo sa isa't isa eh. As long as may commitment at mahal natin ang isa't isa, pwede na yun. Kaya naman kitang buhayin at nagsasama na rin tayo, di ba? Sa bagay. May point ka naman dyan. Basta magpapakasal tayo ha. Kahit gaano pa katagal yan, naghihintay ako. Feel so Popoy at Tony, alam kong hindi ito ang tamang panahon para sumuko. Marami na akong oras na ibinigay kay Tyrone. Maraming sakit at lungkot ang naranasan ko para lamang umabot kami sa ganitong sitwasyon. Pero bakit kung kailan pwede na kami? Ay saka ko mararamdaman na parang ayaw na niya sa akin. Nabigla na lang napako ang lahat ng mga pangako niyang binitiwan. An, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Nasaan ba si Belinda? Naglalaban ng mga damit. Okay lang ako, wala rin naman akong ginagawa eh. Kaya okay lang kung ako mag-aayos ng kwarto ni Ting. Oo nga pala, anong oras ang dating niya? Mamayang dinner daw siya. Sumama muna kasi siya kay Erica na manood ng sine. Ah, eh bakit siya lang? Yung dalawang panganak, hindi ba sila dito mag-weekend? Hindi, eh, kaya sitin lang yung mga kapunta. Pero next week makakasama na natin silang lahat. <laughs> Good. Tapos pala magluluto pala ako ng paborito niyang ulam. Adobong manok, di ba? <laughs> oh, bakit ka natawa? Nakakatawa kasing tingnan. Busy ka sa paghahanda sa pagdating ng anak ko. Siyempre, <sighs> gusto kong magpa-impress. Anak mo yan eh. Tsaka, sa tagal na pagsasama natin, ngayon lang siya pumayag na dito muna umuwi. Hmm. Kaya dapat paghandaan talaga. Sayang nga lang dahil siya lang yung makakapunta. Pero okay lang yan. Sana magustuhan niya ako, no? Sigurado naman ako dun. Talaga? Paano mo naman nasabi? Kasi mahal na mahal kita. Totoo ba yan? O baka naman naglalambing ka lang para lutuin ko din yung paborito mong ulam? <laughs> Oo naman, totoo to. Bakit hindi ka ba naniniwala? Siyempre, naniniwala ako. Nararamdaman ko eh. Kulang na lang, nagkaroon tayo ng sarili nating pamilya. Huwag kang maglala. Darating din tayo sa bagay na yan, but for now, ikaw muna nga alagaan ko. Ako din. At sa bawat araw na dadaan sa buhay natin, mamahalin kita ng sobra-sobra. Ay, ikaw pala yan, Tin. Anong hinahanap mo? Nagugutom na ako. May pagkain ba dyan? Oo, meron. Gusto mo ng spaghetti? Iinitin ko para sa'yo. Bahala ka. Sige, sandali lang. Alam mo, masaya ako kasi nag-weekend ka dito sa bahay. Namimiss ka na ng daddy mo eh. Tapos, palagi ka pa niyan sa akin kinikwento. First honor ka pala sa klase niyo at mahilig ka mag-badminton. Mahilig din ako doon. Nung college nga ako, yan yung pinili kong PE. Gusto mo maglaro tayo minsan? Sorry, pero si mama lang yung kalaro ko palagi. Ah, uh, ganun ba? O sige, pero kung hindi pwedeng mama mo at gusto mo maglaro, sabihan mo lang ako. Wala naman akong ginagawa dito sa bahay eh. Sa bagay. Diyan ka naman magaling, di ba? Ang maging reserba. I know what you're doing. Huh? Huwag ka nang magmaang-maangan kasi alam ko naman na kinukuha mo lang yung loob ko para magawang ka ng pakasalan ni Daddy. I'm sorry pero hindi mangyayari yun. Eh, hindi yun ang dahilan ko, Tin. Gusto ko lang na mapalapit sa'yo. Bakit? Para maagang mo din kami kay Mommy? Eh, hindi, mali yung akala mo. Pwede ba? Huwag na tayo magplastikan dito. Hindi na ako bata para hindi malaman kung ano ka ba talaga sa pamilya namin. Di ba dati kang kabit ni Daddy? Matagal nang hindi magandang relasyon ng daddy at mommy mo. Pero kabit ka pa rin niya. Kahit anong pagmamalinis ang gawin mo, ganun pa rin yung magiging tingin ko sa'yo. At kahit kailan, hindi ka makakatanggap nun kasi una sa lahat, ikaw yung sumira sa pamilya ko. At ikaw yung dahilan kung bakit kami ng mga kapatid ko ang nahihirapan ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagayahin yung paninirang ginagawa mo. So please, huwag mo nang aksayin pa yung oras mo dahil hindi kita ituturing na nanay ko. Popoy at Tony, kahit anong gawin ko ay parang wala ng pag-asa na magbago pa ang tingin nila sa akin. Ginagawa ko naman yung lahat para maging tama ang mga pagkakamali ko noon. Pero bakit ba ang pakiramdam ko ay pinagkaitan ako ng isa pang pagkakataon? Everyone deserves a second chance. Kahit na kaming mga kabit ay may karapatan din kaming magbago. Pero sa sitwasyon kong ito, parang ako lang mag-isa. Hindi ko maramdaman si Tyrone at ang masakit pa doon, hindi ko na rin alam kung kaya pa niya akong panindigan. Lumipas ang isang taon sa pagsasama namin ni Tyrone pero ni isang beses ay hindi niya ako kinausap tungkol sa plano naming pagpapakasal. Hanggang sa nabuntis ako sa unang anak naming dalawa. Akala ko iyon na ang magiging simula ng pagbabago. Pero nagkamali ako. Saan ka galing? Di ba ah, sinabi ko na sa'yo? Pinuntahan ko yung mga ano ko kay Erida. Ah, talaga? Pinuntahan? Akala ko ba sandali ka lang? Aba, nag-overnight ka na dun ah. Hindi ko matanggihan yung mga bata gusto nila magstay ako doon. Pero sana nag-text ka man lang sa akin na eh, hindi ka pala uuwi. Nalobat ako. Bakit? Hindi ba uso ang charger doon, ha? Alam mong buntis ako, Tyrone. Hindi mo ko dapat iniiwang mag-isa dito. Halos buong magdamag kitang hinintay pero ni text o tawag wala. Hindi mo inisip na nag-aalala ako dito. Pwede ba, Anjali? Saka na natin pag-usapan yan. Puyat ako. At bakit ka na naman napuyat? Dahil ba sa may ginawa kayong dalawa buong gabi? Siguro magkasama kayo sa iisang kwarto, no? Hindi totoo yan. Sa kabilang kwarto ako natulog. At napuyat ako dahil sa mga anak ko. Bakit ko paniniwalaan yung pinagsasasabi mo? Hindi ako pinanganak kahapon para hindi maintindihan ng nangyayari. Hindi ako tanga! Ano bang gusto mong marinig, ha? May nangyari sa aming dalawa ni Erika, ha? Pwes, meron. O ayan, masaya ka na. Ano? Ah, I'm sorry. Wala kang awa! Pero ano itong ginagawa mo sa akin, pinagmumukha mo ako, tanga! Ano ba? Tama na! Oo, tama na. Tama na! Ayoko na dahil sobrang sakit na! Ano ba ako sa buhay mo, Tyrone? Ano pong papel ko sa'yo? Mahal kita. Ilang beses mong sinasabi sa akin na mahal mo ko, pero bakit hindi ko maramdaman? Hindi maramdaman? Angeli, ikaw ang pinili ko. Binigay ko sa'yo ang gusto mo. Gusto mo magkaroon ng pamilya sa akin? O ayan, binigyan kita. Magkasama tayo araw-araw at palagi kong pinaparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal tapos sasabihin mo yan sa akin? Iniwan ko ang lahat para sa'yo kaya wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Meron! Dahil sasaktan ako, Tyrone. Mahal mo nga ako pero hindi mo ko kayang panindigan. Ipagtanggol sa iba! Hinahayaan mo lang akong bastos-bastos silang pamilya mo. Alam mong ganito ang magiging sitwasyon natin. Dapat tinanggap mo na yun. Tanggapin? Kahit kailan hindi ako papayag, tatapak-tapakan lang ako ng ibang tao. Pero alam mo kung anong mas masakit. Yung maramdaman kong hindi kita karamay. Magkasama tayong sumubok sa sitwasyon na to. Tapos nung nandito na tayo, hahayaan mo kong pasanin ang lahat. Habang ikaw nagpapakasaya ka. At baka nakakalimutan mo. May nagawa kang kasalanan sa akin. Baka nakakalimutan mo rin. Mas malaking kasalanan ang ginawa natin sa pamilya ko. Nang dahil sa pakikipagrelasyon ko sa'yo, nasira ang lahat ng meron ako. Tapos ngayon, kasalanan ko pang lahat? Bakit, Tyrone? Sinong lumapit-lapit sa ating dalawa? Sinong ayaw bumitaw? At sinong maraming pangako na binitawan, ha? Hindi ba ikaw? Huwag mo sa akin ibigay lahat dahil may kasalanan ka rin dito. Alam mo, sana hindi mo na lang ako dinala sa ganitong sitwasyon. Akala ko kasi noon magiging masaya ako kapag nakasama na kita eh, pero hindi pala. Mas sasaktan ako ngayon. I'm sorry, Han. Hindi ko sinasadya na may mangyari ulit sa amin ni Eric. Sa, sa lahat ng sinabi ko. Huwag mo akong hawakan. Sabihin mo na lang kung ayaw mo na hindi yung ganito. Alam mo, ginagawa kong lahat para maging parte rin ako ng mundong ginagalawan mo, pero nakakapagod din pala. Pagod na pagod na ako, pero hindi kita maiwan dahil mahal na mahal kita. Lahat ng mga pangakong binitawan mo, maasa pa rin ako na darating din yung isang araw na tutuparin mo yun. Pero hanggang kailan ako maghihintay? Sobrang sakit na eh. Patawarin mo na ako. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang gusto kong makasama palagi. Paano ko maniniwala sa iyo kung ibang nakikita at nararamdaman ko? Dahil sa ginagawa mo, ako yung mas nasasaktan. Ako yung nahihirapan. Pero bitiwan mo na lang ako kung hindi mo ko kayang panindigan. Huwag ka mga ako kung hindi mo kayang tuparin. Popoy at Tony, hindi ko na alam kung dapat pa ba akong manatili sa relasyon namin ni Tyrone. Hindi na kasi ako sigurado kung kaya pa ba niyang tuparin ang lahat ng mga pangakong binitiwan niya sa akin noon. Gusto kong maging tama ang lahat, pero paano ko naman magagawa yon kung hindi ko mararamdaman na kasama ko siya. Sana ay matulungan ninyo ako kung sakaling isa ang sulat ko sa napili ninyo. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako ng sobra para sa mga payong maibibigay nyo sa akin. Again, thank you so much and more power sa MOR. Lubos na nagpapasalamat, Angeli. Hashtag Dear MOR Kabit. Masyado namang straightforward yung basa nung hashtag na yun. <laughs> hashtag, dear Amo, kabit. Pero alam mo, kawawang-kawawa dito hmm. si ano ha, si Angeli. Bigla akong una, nung unang first part, diba sabi ko, bakit nung siya unang first part. Nung unang first part, oh, sige. Nung una, oh, nung unang part, sabi ko, bakit siya pumasok sa ganung sitwasyon. Mm. Pero ngayon, sa bandang dulo, sabi ko nga, kawawang kawawa naman si Angeli dito. Uh-huh. Na pinangakuan na, ng kung ano-ano hanggang sa second part kanina nga nagre-react ako eh habi ko ayan na naman may pangako na naman mm. tong lalaking to yeah. dinagdagan na naman yung kanyang ano yung kanyang binabangkong mga pangako yan yung mga pangako na wala sa bandang huli talaga kailangan mong uh, tanggapin sa sarili mo na yung mga pangakong binitiwan mo mga ay lalo lang, lang yan. nagpatunay na tanga ko at itong taong to itong lalaki dito sorry wala siyang mm. kwentang tao ah isa siyang taong, si Tyrone ha, mm. kung nakikinig ka man ngayon Tyrone at yung mga katulad mo, okay, na ganyan, isa kang taong walang walang silbi. mm. <laughs> Kasi wala naman tayong makitang uh, malinaw na rason para kay Tyrone. Para kung talagang para mahal mo, 'di ba? Parang wala kang balak na ayusin at itama ang pagkakamali, mm. 'di ba? Wala kang effort eh, na ini-exert. Alam mo na Hanggang ngayon hindi ka makapili, mm. 'yun ang totoo. Alam mo, ang uh, nakikita ko rito, sa tingin ko, nakaki- nakapili na si Tyrone. For me, ha? Mm-hmm. Nakapili na si uh, Tyrone at si uh, ah, Angeli nga iyon. Uh, nga lang, uh, doon Pero sa hindi. punto, doon sa punto na ayusin niya yung pakikitungo at least ng uh, pamilya niya kay Angeli, doon sa pinili niyang uh, maging uh, kapartner na sa ngayon, doon siya nagkukulang ng malaki. Alam mo kung bakit ko sinabing hindi pa siya nakakapili? Mm. O hanggang ngayon, o ang tingin pa rin ng mga kamag-anak mo, ikabit eh, pa rin niyang si Angeli. Mm. Kung pinakasalan mo si Angeli, yun yung sasabihin mo sa sabihin mo sa akin na kapili ka. Pero hindi pa rin assurance yun pagka kinasal na kayo. Kahit na. Kasi nandiyan pa rin naman yung mga ginawa, taong yan. Pe, ba't ginawa mong formal ang lahat, ah, mas, diba? Mas stronger na yung statement mo. Correct. Pwede mo nang mm. sabihin, ito na ang asawa ngayon. Kung ano man yung nakaraan, tapos na yun. Eh, yun ang sasabihin mo sa akin, nakapili siya. Pero mm. up until now, hindi pa siya nakakapili. Eh baka naman kasi si Tyrone nga eh dahil nga dun sa unang pagkakamali niya sa desisyon na pakasalan yung uh, si Erica Oh. 'Di ba yung uh, gusto niyang maging niya. sigurado gusto, gusto niya lang muna na relax But he ano keeps ano on tayo. saying mm. na sigurado siya at si si ano ang mahal niya si hmm. Angeli mm. ang mas mahal niya. Uh-huh. So ano pang excuse niya para hindi pa kasalan? Yan. Kaya yun nga, yun hindi niya sinabi. Kaya nga dapat meron na talagang ultimatum itong si uh, ah, Angeli. At maraming salamat dahil nagtanong ah, uh, ka rin sa amin Angeli kung ano ba ang tanong niya sa atin kasi dapat pa ba siyang uh, manatili sa relasyon niya with uh, Tyrone? Hindi. Yeah, ang dami mo ng uh, ah, considerations sa na kailangang uh, isipin, uh, Angeli uh, ang tagal mo na naghintay, nasayang na mga panahon, mas maganda ka pa noon. Ayan, hindi pangalawa, ano eh. meron ka ng anak ngayon. Oo, alam mo palagi ko, yung doon na lang siya nanghihinayang siguro. Bukod sa mahal niya, sige. Pero sa grabe na yung paghihinayang hmm. niya doon sa panahon na ginugol niya para maghintay dito kay Tyrone. Aha. Eh parang habang buhay ka naman yatang maghihintay dyan. Hmm. Eh baka mamaya, eh pantay na ang mga paanyo, nyo, di ba, sa lupa, eh naghihintay ka pa rin. Buti Huwag kung ganun. sabay kayo. Hindi, mauna na siya. <laughs> mauna na si Tyrone. O, ah, ito muna sa Twitter, sabi ni uh, Jason Baldoza. Hashtag Dear MOR Kabit, umalis ka na Angeli. Marami pang iba dyan. Napakaswerte ng mamahalin mo. Hindi mo deserve maging kabit. Sabi niya ah, Mary Lou Zamoras, mahal na mahal na mahal pero nakipag-sex uh, ka ulit sa ex-wife mo? Ano? Mahal mo lahat. Galawang uh, Barney. ano oh, Barney? Barney, I love you. <laughs> You love me. We're one happy family. Kala ko, <laughs> Barney. Galawang Barney yon Kala ko, Becky. Di ba sinasabi yung Becky si Barney? Di ba ganun yung won't you say okay. you love me too? Parang yon He loves everybody kasi. Mm. Correct. Ito naman si Melanie Gorneo. Kung ako sa'yo, Angeli, iwan mo siya. Hayaan mong bumalik siya sa asawa niya. At least, nasa iyo ang tropeyo ang magiging anak niyo. Ah, uh, just Christelle, uh, ah, bitaw na te, hindi sapat yung sabihan ka lang niya na mahal niya kung di mo naman nakikita yung efforts niya. Ikaw rin, hashtag DearMOR kabit. Mm, ito naman from Joyce Ann, tingnan mo na Angeli kung magbabago si Tyrone. Kumapit na siya ng matagal, marami na siyang sinakripisyo. Mm. At ah, tingnan muna daw ni Angeli kung ah. magbabago ah, si Tyrone. Yeah. Wow, hanggang kailan titingnan? Sinakripisyo na rin diba? naman niya yung pamilya niya. Eh, so, baka tumatiming lang si Koya. Sa sabi ni ah, Eros uh, Otohan, manloloko ka Tyrone, di mo kayang panindigan si Ate Angeline. Dapat iniwan mo na lang siya kung uh, sasaktan mo lang rin pala. Hanap ka na lang ng uh, binata, wag mo sayangin yung ganda mo te. Okay, ito naman from Casey Lim. Alam mo ate, hiwalayan mo niyan si kuya. Magiging miserable ka lang kung ipagpapatuloy mo pa yan. Kayang-kaya mo naman buhayin mag-isang magiging anak mo. Mm. Okay, from Kat Kudalina, naniniwala ako na ang tao nagbabago. Hindi naman porke iniwan ka nung una ay iiwanan ka din ng pangalawa. At wala naman talaga sa una ang pagsisisi kaya sa una pa lang alam mo nang mali at itama mo na. Nakaka-relate ako at napakasakit para sa babae kasi mahal niya si boy kaya naniwala siya. Yan. Alam mo itong si ano, si uh, Angeli. Angeli. Siya yung ano eh. Ito na alam ko na kung anong classification niya. Saan siya doon sa mga pinag-usapan natin nating klase na kabit? hopeless romantic mm. nakabit. Ito yung mga kumakanta ng bakit ngayong ka lang, <laughs> kung malaya lang ako, hiram, bukas na lang kita mamahalin. <laughs> Yan. Yan yung mga kumakanta na yan. At it's siya yung tipo na nalunod na, di ba? Mm. Doon sa pagmamahal na sinasabi niya at ginusto na niyang magkaanak doon sa lalaking hindi naman siya kayang panindigan. Feeling ko, um, ginawa niya rin siguro yun. Ginusto niya para magkaroon na ng hold, 'di ba? Mm. Na maging panghabang buhay na. But it's never an assurance. Yeah. Dahil nandun talaga sa lalaki yan, nasa kanyang desisyon. Mm-hmm. Hindi siya makapagdesisyon. Yeah, uh, hindi, ka, niya kayang magdesisyon. Ayan, hindi pa niya kayang magdesisyon. Kaya nga sabi ko sa iyo kanina, 'di ba? The marriage may not work, yung uh, pagkakaroon niyo ng anak may not work also Ayan, kailangan talaga dito actually hindi mo kailangan yung marriage, hindi mo uh, physically kasama mo si Tyrone, pero uh, hindi mo siya maramdaman na nandyan para sa'yo. Yun yung uh, isa sa napakasakit. Kaya dun para sa tanong ni uh, Angeli, na tanong niya nga kung mananatili pa ba siya, siya dyan sa relationship na yan Sabihin o hindi. Sabihin mo, ikaw, tatanungin ikaw, ko rin siya, mm, may rason pa ba para mm, kumapit ka? Yan. Kung alam mong iniwang ka na nung taong kasama mo dapat na mm. lumalaban. Ang sa akin, meron ka pa ba ng lakas? Kaya mo pa maghintay? Mm-hmm. Gano'ng katagal? Ngayon, kapag ka meron ka ng uh, ah, isineset na eh, numbers, yung, kapag ka meron ka ng isineset na numbers doon sa paghihintay mo, bumitiw ka na. Pero kapag ka wala ka pang uh, nakikita na mapapagod ka, wala ka pang nakikitang uh, uh, in 5 years, in 10 years time, uh, bibitiw ka na. Uh, sige, pagpatuloy mo pa. Alam mo sa akin, iba eh. You have to <laughs> decide now. mm. 'di ba? Magdesisyon ka ngayon. Iiwanan mo ba o mananatili ka? But kung ako tatanungin mo, iwanan mo na yan. Magkakaanak ka. Habi mo nga buntis ka, okay? Ito ba yung buhay na gusto mong makagisna ng anak mo? Yung mag, mag, magkaroon siya ng tatay na hindi naman kayang manindigan para sa kanya. Mm. Gusto mo ba yan? Ah, Gusto mo pa bang pahabain yung kahihiyan na pinasok mo? Actually, uh, nasa al- alam ko na rin nasa utak na rin ni ah, Angeli yung uh, sagot ano kasi sabi niya uh, dito sa sulat niya sabi niya gusto kong maging tama ang lahat pero paano ko naman magagawa yon kung hindi ko maramdaman na kasama ko siya. Tama. Hindi niya maitatama mm. kung ikaw lang ang gagawa niyan. It takes two to tango, mm. 'di ba? Dalawa kayong dapat na kumikilos diyan. Sa isang bangka, dalawa kayong dapat na nagsasagwan. Dapat magkabila, ha? Oo, oo. Dapat uh, magkalayo. At magkasabay. Sa, ah, magkasabay. magkasabay. Isang direksyon. Isang direksyon, ah, okay. 'di ba? Eh, malay ko ba kung pwedeng ano hilahan? Kasi dalawa yung pinasok yan eh. Sabi nga niya, 'di ba? Pareho nating pinasok 'to. Dalawa mm. tayong nandito bakit ako na lang mag-isa? O, oh, ano pa bang dahilan mo para mm. bumitaw ka na rin kung bumitaw na yung kasama mo? Hmm? Hindi ka nakasagot. <laughs> so, Angeli, alam mo, um, bilib ako sa'yo kasi ang tibay mo, di ba? Mm. Ang tibay mo magmahal. Sa dami ng pinagdaanan mo, hanggang ngayon, eto ka pa rin. Umaasa ka pa rin. Hoping ka pa rin na ikaw ang pipiliin. Hindi pipili yan kung nandyan ka. Kasi ano pa siya eh, he has the best of both worlds, di ba? Andiyan mm. yung asawa niya, yung pamilya niya, nandiyan ka rin. Bakit siya pipili kung okay naman? Mm. Pero so, kung ikaw ngayon... Ikaw ang merong magkakataon na pumili ng buhay na gusto mo. Mm. Gusto mo ba yung buhay na ganyan? Of course. Sasabihin mo sa akin, ayaw mo. Eh ano pang hinihintay mo? Pero nag enjoy siya sa pagmamahal niya. nag enjoy Baka nag enjoy Masukista ka ba? Gusto mo na nasasaktan ka? Eh, mahal Gusto ko mo eh. na umiiyak ka? Alam mo, hindi, feeling ko, andun na tayo, mahal mo ako, mahal mo, sige. Pero kailangan kasi reciprocated yun eh. Mm. Nasusuklian yung pagmamahal at yung panahon na ginugugol mo. Pero kung hindi na ibabalik sa'yo yon hindi man kaparehong kapareho, pero at least halos umaabot sa level ng pagmamahal na binibigay mo. Kung hindi mo kung hindi mo natatanggap yon, it's time to let go. Yan. Kaya naman, uh, ang sign ng aming pagle-let go uh, dito sa aming uh, programa ay ang aming mga hugot lines. And that love that is so true, katulad mo, hindi pwedeng walang patutunguhan yan at hindi pwedeng wala pang ibang magmamahal sa'yo. Yan ang ano, hugot hindi. line? Ay, ah, hindi pa yan, hindi pa yan. <laughs> o sige, hugot line ni Tony. Go! Lahat ng tao nagkakamali. Pero pwede tayong makarecover sa pagkakamaling yon kung itutuwid natin ang lahat. Mahirap ang proseso ng paglimot, pag-move on, pero pasasaan ba matatapos din yon? Hmm. Ayan, okay, sige. Wala namang ano ha, hindi ma- hindi tuwid na daan itong sinasabi mo ha. Hindi. <laughs> yung tuwid na yon ano na. Kurbado na. oh, <laughs> ito, ito. Ah, ito naman para sa ano, uh, para sa mga judgmental. Hugot line ni ah, Popoy, hindi dapat husgahan ang mga kabit dahil wala namang tao na ginusto ang sitwasyon nila at makapanira nga ng pamilya. Kaya bago humusga, dapat din nating intindihin muna kung bakit nakakaya ng isang taong gawin ang isang bagay na bawal sa ngalan ng pag-ibig. Mga kapamilya, yan na nga po ang ating uh, Naging edisyon ngayong Thursday na ito. Kasama niyo po kami DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. Thank you so much sa lahat ng mga nag-share, uh, nag-retweet ng ating uh, mm-hmm. hashtag, hashtag DearMOR Kabit.